وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ tunapobadilisha ishara pahala pa ishara nyingine na Mwenyezi Mungu anajua anayoteremsha wao husema wewe ni mzushi bali wengi wao hawajui kitu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin sema ameiteremsha hii roho takatifu kutokana na Mola wako mlezi kwa haki ili awathibitishe wale walioamini na kuwa ni uongofu na ni bishara kwa Waislamu. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin, na sisi hakika tunajua kwamba wanasema yuko mtu anayemfundisha lugha ya huyo wanayemwelekezea ni ya kigeni na hii ni lugha ya Kiarabu mbayana. Innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum adhabun alim, hakika wasioziamini ishara za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hawaongoi nao watapata adhabu chungu ma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna biayati llahi wa ulaika humul kadhibun wanaozua uongo ni wale tu wasioziamini ishara za Mwenyezi Mungu na hao ndiyo waongo من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم anayemkataa Mwenyezi Mungu baada ya kuamini kwake isipokuwa aliyelazimishwa na hali ya kuwa moyo wake umetua juu ya imani lakini aliyekifungulia kifua chake kukataa basi hao ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ipo juu yao na wao watapata adhabu kubwa dhalika bi annahu mustahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhirati wa anna allaha la yahdi alqawma alkafirin hayo ni kwa sababu wameyapenda zaidi maisha duniani kuliko ya akhira na kwa sababu Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri ulaa أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون Hao ndiyo Mwenyezi Mungu ameziziba nyoyo zao na masikio yao na macho yao na hao ndio walioghafilika la jarama annahum fil akhirati humul khasirun hapana shaka ya kwamba hao ndiyo wenye kuhasiri akhera ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم kisha hakika Mola wako mlezi kwa wale waliohama makwao baada ya kuteswa kisha wakapigania dini na wakasubiri bila shaka Mola wako mlezi baada ya hayo ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Allahu akbar Allahu akbar La Na tukikuletea miujiza badala ya muujiza uliosawa na tuliowaletea manabii waliotangulia na tukakuletea wewe hii Qur'ani kuwa ni muujiza wenyewe wanakusingizia kuwa umeizua tu hii na kwamba unamzulia Mwenyezi Mungu uongo na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mjuzi kwa ujuzi usiopikuliwa kuijua miujiza aliyoteremshia manabii wake. Lakini wengi wao watu hawa si watu wa elimu wa kujua lilo kweli. Ewe nabii, waambie kuwabainishia muujiza wako. Hakika hii Qurani kaniteremshia mimi Jibrili roho safi kutokana kwa Mola wangu mlezi kwa kufuatana na kukusanya haki ilikuwayo azitie imara nyoyo za waumini na ili iwe ni uongofu kwa watu wote waongokewe na iwepo bishara njema ya neema waislamu wote. Hakika sisi tunajua wayasemayo makafiri wa maka nayo hamfundishi Muhammad hii Qurani ila mtu tunayemjua naye ni kijana wa Kirumi wala hamteremshi malaika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama semavyo na kauli yao hii ni ya uongo kwani huyo kijana wanayesema kuwa na kufundisha wewe ni mgeni hajui Kiarabu vizuri na Qurani ni lugha ya Kiarabu kilichowazi cha ufasihi hata imekuwa nyinyi wabishi mmeshindwa kuleta mfano wake. Basi hizo tuhuma zenu zina maana gani? Hakika hao wasiozikubali ishara za Mwenyezi Mungu ambazo wameshindwa kuleta mfano wake na wakashikilia kuzikataa juu ya kuemewa kwao, Mwenyezi Mungu haongoi. Nao akhera watapata adhabu kali kwa sababu ya ukafiri wao na yao. Hakika wanaojasirisha kumzulia Mwenyezi Mungu uongo ni wale wasioziamini ishara za Mwenyezi Mungu na hao peke yao ndio waliofikiria ukomo wa uongo. Na wewe nabii si katika watu hao hata wakutuhumia hivyo. Hao wanaotamka ukafiri baada ya kuamini watapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa aliyelazimishwa kutamka maneno ya ukafiri na hali moyo wake umesimama imara katika imani. Huyo atavuka haitompata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ama ambao nyoyo zao zinafurahia ukafiri na ndimi zao zinakubaliana na yaliyonyoni mwao hao watapata adhabu kali kwa Mwenyezi Mungu ambaye amewaandalia adhabu kubwa katika akhera na hiyo ghadhabu na adhabu waliostahili kuipata ni kwa sababu ya kupenda kwao mno neema za duniani na starehe zake za kupita njia hata zikawaweka mbali na haki na zikawatia upofu wasione basi mwenyezi mungu akawachilia mbali na huo na upenda Huo ndiyo mwendo wake anavyowatendea viumbe vyake Huwaacha kama hawa na huwaacha siwahidi kwa sababu ya ufisadi wao wenyewe Na kukakamia katika upotovu Hao ndiyo mwenyezi mungu amewapiga muhuri kwa mghafala katika nyoyo zao Hata zikawa hazikubali haki na katika masikio yao wakawa hawasikii kwa sikio la fahamu na mazingatio wakawa kama visiwi na katika macho yao hata wakawa hawaoni ishara zilizo mbele yao hao ndio waliozama katika kughafilika na haki hao hawana kheri mpaka uondoke mghafala katika akili zao hao hapana shaka yoyote ndio peke yao hasiri kila kheri katika akhera tena ewe nabii jua kuwa Mola wako mlezi ni mwenye kuwasaidia na kuwanusuru waliohama maka kukimbiza dini yao isikandamizwe na nafsi zao zisiadhibiwe na washirikina. Kisha wakapigana jihadi kwa kadri ya uwezo wao, kwa maneno na vitendo, wakavumilia mashaka na taabu na yaliyowakuta kwa ajili ya dini yao. Hakika Mola wako mlezi baada ya hayo waliyastahimilia ni mwenye kuwasamehe wakitubu, mwenye kuwarehemu, basi hatuwachukulia kwa waliolazimishwa kuyafanya.